Toe het Lea, die moeder van Asia, sien dat haar sien dood was, het sy haar klaargemaak en die hele koninklijke geslag omgebring. Maar Jols, pa, die dochter van koning Joram, die sister van Asia, het Boas, die sien van Asia, geneem en hom gesteel onder die koningse seens uit wat gedood moes word, en hom en sy pleegmoeder in die bedekamer gebring. So het hulle hom dan vir Adlea weggesteek, zodat so hij hy nie gedood is nie en hij was saam met haar in die huis van die Heere verborgen, zes jaar lang, terwijl Adlea oor die land regeer. Maar in die zevende jaar het Jojada die overstes oor honderd van die kariers en van die hardlopers laat haal en by hom in die huis van die Heere laat kom en met hulle verbond gesluit onder eetswering in die huis van die Heere, en vir hulle die koningse seen gewys. Daarna gee hy hulle bevel en sê, dit moet julle doen, het derde deel van julle wat op die Sabbat inkom, moet wachthou bij die huis van die koning, en het derde deel bij die poort sir, en het derde deel bij die poort achter die hardlopers, en jelle moet wachthou bij die huis om dit te verdedig. In die twee andere afdelings van jelle, allemaal wat op die Sabbat uitgaan, moet die wacht bij die huis van die Heere bij die koning hou, en jelle moet rondom die koning gaan staan, elkeen met zijn wapens in zijn hand, en die een wat in die rijen inkom, moet gedood worden en jelle moet bij die koning wees als hij uit en ingaan. Die overstes waaronder dit toegedoen net soos die priester Jojada beveel het en elkeen sy manne geneem wat op die Sabbat en kom saam met die wat op die Sabbat uitgaan, en na die priester Jojada gekom. En die priester het aan die overstes waaronder die spiese en die skulder van koning David gegee wat in die huis van die Heere was. En die hartlopers het gaan staan, elkeen met zijn wapens in zijn hand, van die rechterkant van die huis af tot bij die linkerkant van die huis naar die altaar en naar die huis toe, rondom bij die koning. Daarna het hy die sien van die koning uitgebring en aan hom die kroon en die getuienis oorgegee, en hulle het om koning gemaakt en omgesalf en met die hande geklap en gesê, mag die koning lewe. Toe had Lea die stem van die hartroopers en van die volk hoor, het sy na die volk in die huis van die Heere gekom, en toe sy die koning sien staan op die verhoog, volgens die gewoonte, met die overstes en die trompetblassers bij die koning, terwijl die hele volk van die land blij is en op die trompette blaas, skeer uit die haar kleren en roep uit, verraad, verraad. Maar die priester Rojada het die overstes oorhonderd, die aanvoerders van die leer, bevel gegee en vir hulle gesê, neem haar weg tot binnen die rijen in en maak dood met die zwaard die wat achter haar aankom, van die priester het gezegd sy moet niet in die huis van die Heere gedood word nie. En hulle het die hande aan haar geslaan, en sy het dier die ingang vir die perde in die huis van die koning gekom en is daar gedood. En Jojada het die verbond gesluit tussen die Heere en die koning en die volk, dat hulle een volk van die Heere sal wees, ook tussen die koning en die volk. Daarna het die hele volk van die land in die tempel van Ba, el ingegaan en dit afgebreed, Zij altaren in zijn beelden het hulle kort en klein gebrek, en Matan, die priester van Baal, voor die altaren doodgeslaan. Verder het die priester wachtte aangestel oor die huis van die Heere. Toen neem hy die overstes oor honderd in die carrières en die haarklopers en die hele volk van die land, en hulle het die koning afgebring uit die huis van die Heere en dier die poort van die haarklopers in die huis van die koning gegaan, en hij het op die koningstroon gaan sit en die hele volk van die land was blij, en die stad rustig. Maar hulle het Adlea met die zwaard in die huis van die koning gedood. Joas was 7 jaar oud toe hy koning geworden. het.